الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد biz avvalgi darslarimizdan mubtadoning xabardan muqaddam kelishiga vojib yo'llarini aytib o'tgan edik endi mubtadodan xabar ham muqaddam kelib qoladi buni ham bilishimiz kerak shunda biz ma'noga chalkashmaslik uchun bu narsalarni yodlaymiz nima uchun mubtado oldin kelish vojibligini bilishimiz kerak nima uchun xabarni bilishimiz kerak ma'no shuki birinchi bo'lib mubtado aytilib keyin xabar bilan yakun yasaladi bu fikriy zakovatiy ish bo'lganligi uchun buni ulamolar alomatlarni bizga bayon qilgan shu alomatlarni bilsak mubtadoga birinchi ma'noni aytib olamiz keyin xabar bilan yakun yasaymiz ma'no sahih sog'lom chiqishlik uchungina biz mubtado xabarlarni oldin yoki keyin kelishini bilishga majburmiz endi quyida mubtadodan xabar ham oldin kelib qoladi bu ham vojiblikka binoan lekin bu kam chunki mubtado asl bo'lganligi uchun muqaddamligi ko'p uni xabar aslida kechikib kelishi muaxir bo'lganligi uchun uni muqaddam bo'lib qolish vaziyatlari to'rtta narsani tashkil qiladi to'rtta o'rinda mubtadodan xabar oldin keladi birinchi mubtadoda xabarga qaytadigan zamir kelib qolsa xabar oldin kelishi kerak mubtadoda xabarga qaytadigan zamir bor qanday misol fil bayti sohibuhu fil bayti sohibuhu mubtado biz doim aytgandik zamirlar o'zidan oldinga qaytadi o'zidan orqaga qaytmaydi deb zamir o'zidan oldingi nimanidir bildirib turish kerak hu zamiri bo'lsa oldinda kimdir o'tgan o'sha kimni bildirish kerak mahmudmi faridmi demak fil bayti sohibuhuda hu zamiri fil baytidagi baytga qaytyapti bunda sohibuhu fil bayti deyolmaymiz sohibuhu desak sohibuhu o'zidan oldingi qaysi zamirga qaytadi fil baytiga qaytaramiz u keyin kelyapti bunda izmori qobla zikr degan bir qoida bor shu qoidaga tushib qolishga majbur bo'lamiz mana shu qoidadan qochishlik uchun sohibuhu zamiri xabarga qaytib turgan bo'lsa bu ana bo'lib turgan bo'lsa shunda xabarni muqaddam qilamiz iloji yo'q misol kalimalar keldi fil bayti bilan sohibuhu degan kalima keldi qaysini birinchi aytamiz deyilsa qaraymiz mavzuga mavzuni sahihlashligimiz uchun sohibuhu bu ma'rifa izofa bo'lgandan keyin hu zamiri ma'rifa zamiri qo'shilgani uchun mubtadolar hamisha ma'rifa bo'ladi degan edik sohibuhu ma'rifa bo'lib keladi o'rniga tushdi ammo fil baytichi fil baytini agar keyin keltirsak fil bayti sohibuhu fil bayti desak ma'no buzilib ketadi chunki hu zamiri sohibuhu o'zidan oldinga kimdir bo'lishi kerak nimadir bo'lishi kerak shunday vaqtda fil bayti turibdi va sohibuhu deb turibdi shunda fil baytini muqaddam qilamiz bu vojib bu agar muqaddam qilmasang ma'no buzilib ketadi sohibuhu zamir o'zidan oldinga qaytish kerak bo'ladi o'zidan oldin hech narsa yo'q zamir shan deydigan bo'lsak zamir shanga holat ham yo'q shunda fil bayti sohibuda mubtadomiz keyin keladi xabarimiz muqaddam bo'ladi fil bayti uyda uning egasi bordir uyni egasi ikkinchi xabar oldin kelishlardan ismi istifom bo'lib bu ismi istifomlar sodrul kalomni bildiradi dedik biz ism istiflor misol man mo ayna ayyona kayfa hammasi sodrul kalomni bildiradi deb yerda ya'ni gapni boshida kelayotgan narsalar bular gapni oxiriga talab emas bular ayna aynan muallimu misol ismi istifom kelib qolsada bu ism istifom biz yuqorida aytdik ism istifom kelsa sodrul kalomni bildirib mubtadoligi muqaddam bo'lishi vojib dedik man faala hada deb bu yerda xuddi shu kalimalar o'zi kelyapti ismi istifom kelsa xabar muqaddam keladi deb aynan muallimni misol keltiryapmiz farqi nimada farqi shundaki ismi istifomlar birinchi bo'lib nakra bo'lib qolsa va shibhi fil bo'lib qolsa unda xabar muqaddam deyiladi nakra bo'lsa chunki mubtado xabarlar doimo nakra bo'ladi doimo emas mushtarak ya'ni nakra bilan ma'rifalikda mubtado esa doim ma'rifa bo'lishi kerak man fala hadadachi man bu ism istifom bo'lgani bilan u ma'rifa u manlar doim ma'rifa keladi demak biz shundan ajratamiz qachonki zarf ma'nosini bildirib nakra bo'lib shifi jumla bo'lib qolsa zarflar shifi jumlalar biz oldinda aytganmiz shifi jumla bo'lib qolsa demak bunda xabar muqaddam bo'ladi misolimiz aynal muallimu misol biz yuqorida juda ko'p aytib ketdik ayna xabar muqaddam al muallimu mubtadai muoxir biz bugun mana shu ikkitasiga cheklanamiz bu to'rtta bo'lib qolgan ikkitasini inshaalloh keyingi darslarda bayon qilamiz Huwa tilmizun. Ad-darsu sodis oltinchi darsimiz huwa tilmizundan boshlanadi. Huwa mubtado tilmizun xabari. Mana bu yerda bizga bitta yangi qoida qo'shildi. Huwa zamir. Biz hozirgacha zamir, zamir deb kelyapmiz. Darsimizda aynan o'zida huwa, ana, anta, huwa bugungi kunda zamir bo'lganligi uchun bugun zamir haqida bayon qilamiz. Oldingi darslarda bayon qilmagan aytib o'tgan narsalarimizni yaxshi yodlagan toliblar bugun zamir haqida bayon qilganimizda zamir unga inshaalloh ochiladi huva tilmizunda zamir keldi zamir doimo jomud bo'ladi jomud degani tuslanmaydi ya'ni unga hech narsa ta'sir qila olmaydi raf o'rinda ham nasb o'rinda ham jar o'rinda ham bir xil keladi ular o'zgarmaydi hazaga o'xshash hazalar jomid edi bu jomid ismlar bo'lib zamirlar bular g'oyibda muhotabda mutakallimda uchraydi g'oyibda huva hiya hum hunna muhotabda anta antum anti hokazolar mutakallimda ana nahnu mana bular zamirlar deyiladi zamirlar demak g'oyibda mutakallimda muhotabda uchalasida uchraydi zamir ikki qismga bo'linadi zamirlar ikkita bo'ladi zamiri boriz zamiri mufatil deyiladi zamiri boriz degani zamiri zohir ham deyiladi ya'ni ko'rinib turgan zamir deyiladi bizga ko'rinib turganlar zamir zohir yoki zamiru borizlar zamir mustatir deyiladi ikkinchi qismi u bekilib turgan zamir bekilib turgan zamirlar qanday desak misol uktu mana biz hozir qancha o'tdik xuz uqud udhul bular udhul fe'lini ostida bekinib turgan anta zamir bor zamir mustatir degani bekinib turgan zamir degani ko'rinmaydigan zamir degani biz bugungi darsimizda zamir zohirga zamiri borizga qaratilganligi uchun huva zamirimiz boriz zamir ya'ni ko'rinib turibdi boriz zamirlarimizni ikki xilligini aytib o'tamiz zamir borizlar ikki turga bo'linadi zamiru munfasil birinchisi ikkinchisi zamiru muttasil zamiri munfasil degani kalimaga qo'shilmasdan alohida turib turganini zamir munfasil deyiladi bu misolimizda huva tilmizunman huva tilmizunga qo'shilgani yo'q alohida o'zi alohida bo'lib turibdi demak zamirun barizun munfasilun deyiladi zamirun barizun degani ko'rinib turgan zamir degani munfasilun degani alohida ajralgan zamir ikkinchi zamirimiz bor zamirun borizun muttasilun deyiladi u muttasilun degani kalimaga yopishib turgan narsalarga aytiladi misol dahaltu dahaltu tu dahalga yopishib turibdi uhibbuhu hu uhibbuga yopishib turibdi va hokazolar inshaalloh u keyingi darslarda zamiri muttasil haqida keyingi darslarda aytamiz bugungi darsimiz zamiru zamirun borizun munfasilun demak huva tilmizun oltinchi darsimizning birinchi kalimamiz birinchi jumlamiz huva tilmizun ekan demak huva zamirun barizun munfasilun dedik mabniyun alal fathi deymiz mabniyun alal fathi chunki huvadagi vov fathaga mabni mabniyun alal fathi fi mahalli rafin raf o'rinda turibdi mubtadaun nima uchun desa u mubtado bo'lganligi uchun raf deymiz go'yo huvu degandek o'rinda turamiz mubtado raf bo'lishi kerak edi lekin huva mabniy bo'lib qoldi mabniyun alal fathi fi mahalli rafin mubtadaun Tilmizun ismun marfuun biddamati zahirati xabarun. Zamma zahiramiz ko'rinib turibdi mana xabarda. Ana muallimun. Ana ham zamir bo'ldi. Huwa tilmizun u shogirddir. Ana muallimun men muallimman. Ana damirun darizun munfasilun mabniyun ala sukun chunki da alif turibdi. Mabniyun ala sukun fi mahalli raf'in mubtadaun raf o'rinda bo'lib mubtado bo'ldi bu ham muallimun xabaruhu ya'ni muallimun ismun marfuun raf qilingan ism alomati rafihi addommatu zohiratu uning raf alomati zammi zohiradir anta tilmizun anta ham zamirun barizun munfasilun demak ko'rinib turgan alohida turgan zamirdir mabniyun alal fathi antada ta fathaga mabni fi mahalli raf'in mubtadaun tilmizun xabaruhu al farasu yarkudu al farasu ismun marfu'un بالضمة الظاهرة مبتدأ يركض جملة فعلية خبره يركض جملة فعلية bo'ldi xabar bo'ldi يركض فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره آخرda zamm zohira bo'lib turibdi foiluhu damiru mustatirun fihi javazan uni foili zamir mustatir bo'ldi biz aytdik zamir mustatir va zamir borizda aytgandik mana bekilib keldi taqdiri hu huva taqdiri huva bo'lib bekildi taqdiri hu huva yaudu alal faras demak farasga qaytadi huva zamirimiz farasga doim zamirlar o'zidan oldinga qaytardi aynal muhru aynani ham bir aytib o'tamiz keyingilarni qisqartiramiz inshaalloh ayna ismi istifom mabniyun alal fathi fi mahalli nasbin ظرف مكان متعلق بخبر مقدم محصوف للمبتدا المؤخر تقديره موجود المهر اسم مرفوع بالضمه الظاهره مبتدا مؤخر الفرس يركض ديانا معناه انت تلميذ سين شاغرسن الفرس يركض اوت يغريبت اين المهر توچاق قيرده الديك يصيح xo'roz qichqiryapti addiku mubtado yasihu jumlatun fe'liyatun xabaruhu ayna thawru? buqa ya'ni hukiz ba'zi tillarda buqa qayerda ayna xabar muqaddam athawru mubtado mubtadoi mata taqrau qachon o'qiysan mata bizga yana yangi zarf ishlardan bo'lib keldi mata mata zarf zamonni bildiradi doim mato kelsa zarf zamon bilan zarflanadi bular fe'lni oldiga kelsa zarf mutalligi mana shu fe'lni o'ziga bo'ladi ismni oldiga kelsa xabar muqaddam mubtado mohir bo'ladi xuddiki ayna kalimasini o'z ichiga olgandek ayna bilan matolarni harakatlarida ya'ni qoidalarida bir xil bo'ladi hech qanday bir biridan farqi yo'q bular ya'ni mata taqrov bo'lsa mata ism istifom mabniyun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun fi lil fe'lil ati keladigan fe'lga taalluq topadi agar ismni oldiga kelib qolsa misol mata safaru bo'lsa u ham xuddi shunday mata ismi istifom mabniyun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun fi zarf zamon mutaalliqun xuddi ismdagidek mutaalliqun bi xabarin muqaddamin mahsufin lil mubtada'il muakhari taqdiruhu mavjudun xuddi shu ayna bilan o'zgarishlik yo'q اركض يا سعيد اركض في الأمر يا نداء سعيد منادى يجر أي سعيد يا حرف نداء حرف mabniun ala sukun la mahalla lahu min al الإعراب biz yuqorida aytgandik va huwa iwadun an fe'lin mahzufin taqdiruhu unadi unadi degani talab qilaman nido qilaman degani unadi yoki adu fe'liga evoz bo'ladi ba'zilari ba'zi nahushunoslar adu deb aytgan ba'zilari unadi chaqiraman nido qilaman degan fe'llarga hazb bo'ladi saidu munoda mabniyun ala dommi zammaga mabni qilingan lianahu alamun chunki u alamdir fi mahalli nasbin u nasb o'rnidadir mahallidadir chunki unadi fe'ldan maful bo'lib kelyapti unadi fe'liga mafulun beh bu mafulun beh bo'lib kelyapti li fe'li nidoil mahzufi taqdiruhu unadi hazb bo'lgan nido fe'lgadir taqdiri unadi ya'ni nido qilaman degan taqdiri ukhruj min al fasli ukhruj fil amr anta fo'il bor min al fasli jar majrur mutalighi ukhrujga min harfu jar mabdun ala sukun la mahalla lahu min al irob al fasli majrurun alamati jarrihi al kasatu zahiratu mutaalliquhu bi ukhruj ana aktubu ana yana zamir bo'lib kelyapti ana domirun barizun munfasilun mabniyun ala sukun anoda alifga sukun bo'lyapti fi mahalli raf'in raf o'rinda bo'lib mubtadoon mubtadodir aktubu jumlatun fi'liyatun xabaru huwa yasihu ya'ni men yozaman bo'ldi huwa yasihu u qichqiryapti huwa bu ham zamir damirun barizun munfasilun demak munfasil bo'ldi bu ham مبني على الفتح فتح مبني في محل الرفعين رفع ورند تربت مبتدا بولغاني چون مبتدا اون مبتدا در يصيح جملة فعلية خبره يعني جملة فعلية خبره ده أرقاسته هم نسان بس قصة ده يعني يصيح فعل مضارعين مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره فعله ضمير مستتر فيه جوازا جوازا غايب كل يعني چون تقديره هو yaudu ala huwa taqdirda huwa bor oldindagi huvaga qaytadi ana tilmizun men shogirdman ana damirun barizun munfasilun mabniyun ala sukun fi mahalli raf'in mubtadaun tilmizun xabari bo'ldi uktub ya usmonu uktub fil amr anta fo'ili bor ya usmonu ya harfi nido usmonu munodo al muhru yarkudu fid dari al muhru mubtado ya'ni ismun marfuun alamati rafihi addammatu zohiratu mubtado yarqudu fiddori jumlasi jumla fe'liyamiz xabari bo'ldi fiddori jor majrur mutalligi yarquduga huva foili bor yarquduni zamiri mustatir huva foili bor al muhruga qaytadi al muhr yarqudu fiddori degani toychoq hovlida yuguryapti aynal baqaratu mol qayerda ayna xabar muqaddam baqaratu مبتدا muaxxar huwa yashabu shoya. U choy ichyapti. huwa damirun barizun munfasilun mabniyun alal fathi fi mahalli raf'in mubtadaun. Biz huva analarni bir bugungi darsda to'lig'icha aytib o'tamiz, chunki bizga takror-takror bo'lishi uchun keyingi darslardan buni ham qisqartirishni boshlaymiz. Yashabu shoya jumlatun fe'liyatun xabaru. Yashabu fil huwa fo'ili bor, huvaga qaytadi. Ashshoya maf'ulun bih. anta tashabbus anta damirun barizun munfasilun mabnin alal fathi fathaga mabni bo'lyapti fi mahalli raf'in taqdirda bu antamiz asli raf o'rnida turibdi mubtado bo'lganligi uchun mubtado un tashabbus jumlatun fi'latun xabaru tashabbu fe'l anta foyli bor antaga qaytadi oldindagi antaga ashshoyi mafulun bi aynal farasu ayna xabar muqaddam al farasu mubtadoi muakhir fiddori fiddoriy jor majrur mutallig'i mahsub bo'lgan mavjudinga bo'lib xabar al farasu mubtadosi hasbda, ya'ni al farasu fiddoriy bo'lgan ana aqra'u darsa ana damirun barizun munfasilun mabnin ala sukun fi mahalli raf'in mubtadaun Aqra'u darsa jumlatun fe'liyatun xabaruhu Aqra'u fil ana foili bor anaga qaytadi ad darsa maf'ulun bi ana aqra'u darsa degani men darsni o'qiyapman anta tafamud darsiga saidu sen darsni fahmlayapsan tushunyapsan ey said anta damirun barizun munfasilun mabniun ala fathi fi mahalli raf'in mubtadaun tafamud darsi jumlatun fe'liyatun xabaruhu tafamu fe'l anta fo'ili bor antaga qaytadi ad darsa maf'ulun bi ya nido saidu munoda ana ahfazu darsa أنا ضمير بارز منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ أحفظ الدرس خبر أحفظ فيل أنا فويل بور أنا هذا الدرس مفعول به أنت تنام على السرير أنت ضمير بارز منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ تنام على السرير جملة فعلية خبره تنام فعل anta foili bor antaga qaytadi ala sariri jor jormajum taloq tanomiga sen karavotda surida uxlayapsan assavru yakulu buqa ho'kiz yeyapti assavru mubtado yakulu xabari ana akudu men yuguryapman ana damirun barizun munfasilun mabniyun ala sukun fi mahalli rafin mubtadoun arkudu xabari bo'ldi arkudu fil ana foili bor anaga qaytadi ishrobi shoya ishrob fil amr anta fo'ili bor ashshoyi maf'ulun bi kulil xubza kul fil amr anta fo'ili bor al xubza maf'ulun bi al muhru yarkudu al muhru kul xubza nonni ye al muhru yarkudu toychoq yuguryapti al muhru mubtado yarkudu jumla fe'liya xabar bo'ldi yarkudu fil huwa fo'ili bor al muhruga qaytadi aynal kalbu ayna xabar muqaddam al kalbu mubtado muaxxar fiddoriy jormajuj mutalig'i hazb bo'lgan xabarga mavjudun yoki koinun mubtadosi hazbda al kalbu fiddari bo'lgan taala huna ya karimu taala mana bizga yana o'tdi ismu fil amr biz shuni qoidani oldik ya'ni bitta qoida ko'proq takrorlansa shu insonga yaqinroq bo'lib qoladi ikkinchi qoidani ham yodlab qo'yamiz esimizdan chiqmasin taala ismi fil amr mabniyun alal fathi lomimiz fathaga mabni bo'ldi bema'no iqdam kel degan ma'nosida bo'ldi huna ism ishora mabniyun alal sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bi Bu yerga kel demak maf'ullar kimni nimani kimga nimaga degan savolga javob bo'lsa maf'ulun bih bo'ladi ya karimu ya nido karimu munodo huva yakulu lahma huva damirun barzun munfasilun مبني على الفتح في محل رفع مبتدا ياكل اللحم جمله فعليه خبر بولد ياكل فيل هو فاعل هوga qaytadi al lahma mafulun bi al ijru fi dori al ijru mubtado fi dori xabari fi dori jor mubtalog'i hazb bo'lgan mavjudunga yoki koinunga bo'lib xabar bo'ldi xabarga ya'ni koinun yoki mavjudun xabar bo'ldi al ijruga ayna dajajatu ayna xabar muqaddam addajojatu mubtadai muahhar biz shu bilan darsimizga yakun yasaymiz inshaalloh keyingi darsimizda yettinchi darsdan davom ettiramiz va sallallohu ala xalqihi muhammadin va ala alihi va ashabihi ajmain